Get ready. And now, the moment you've all been waiting for NXS Podcast. Dobar dan i dobrodošli dragi slušalci na NXS Web Radio Podcast – u još jednu našu novu epizodu NXS Projektor. Bila je kraća pauza, nismo imali nove epizode, ali evo nas ponovo sa našom novom eh, epizodom koju smo pripremili za vas, gdje smo pripremili nekoliko zanimljivih vesti iz sveta filma naravno i na kraju gledali smo još jedan novi film za vas. Naravno pre toga, pre nego što krenemo, vredi da pomenemo koji je omogućio snimanje ove emisije, website kakavifilm.com. Krećemo odmah sa prvim vestima. Možda nam uskoro stiže novi Predator. Scenarista Shane Black najavio je snimanje nove verzije filma o nevidljivom grabljivcu iz svemira. Shane Black koji je igrao u Predatoru 1987. godine, inače je scenarista filmova Smrtonosno oružje, Dug poljubac za laku noć, Iron Man 3 i mnogih drugih, najavio je da će studio 20th Century Fox snimiti novu verziju Predatora. U prvom filmu iz 87. godine, ako se sjećate Schwarzeneggerom, e, grupa elitnih specijalaca odlazi u Južnu Ameriku gde bi trebalo da spasi grupu talaca. Ali tamo zatiče misteriozno, tehnološki veoma napredno biće svemira koje ih lovi. Film je u narednim godinama dobio dva direktna nastavka, kao i određeni crossover, tako da ga nazovemo film u kojim Predator se susreće sa Alienom. Još uvek nije tačno poznato ko će igrati sve u novoj verziji filma, niti kada će imati bioskopsku premijeru, ali sigurno još godinu do dve dana neće. Prelazimo na našu sledeću zanimljivost – Uskoro nam stiže i treći deo e, plaćenika. E, pre neki dan je izašao najnoviji trailer u kome svakako saznajemo da je plaćenike zapravo osnovao Mel Gibson koji glumi glavnog negativca u ovoj trećem delu. Gledamo takođe i neka nova e, imena, nove glumce koji su se priključili ekipi i naravno saznajemo da će ovo biti ujedno i poslednja misija plaćenika. Pre četiri godine počela je plaćenička saga, tako da nazovemo, napakovana svim praktično akcijonim herojima koje smo gledali i uz koje smo odrastali. Sada obogaćeni sa novim, novom ekipom, takođe poznatih faca, otkrivamo nove detalje o njima. Na samom početku, u tom traileru koji smo odgledali, producenti nas pozivaju da se pridružimo poslednjoj avanturi plaćenika, tako da svakako savetujemo da pogledate ukoliko vas naravno ovakav film zanima. E, napakovan akcijom, ko je gledao prva dva filma, verovatno će gledati i ovaj treći. Svakako ostavit ćemo link u opisu, ali moramo slobodno reći da uz ekipu koja je već bila do sada, Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, sada su uh, e, Duf Lundgren naravno Sada su se pridružili Antonio Banderas, Wesley Snipes, naravno Mel Gibson, Harrison Ford, naravno tu su e, tu je i Schwarzenegger, da njega ne zaboravimo i još nekoliko imena, nećemo sve otkrivati, tako da odgledajte trailer, a i kažem ko voli ovakav tip filmova ili je već gledao ova prva dva filma, gledat će i ovaj sigurno. Prelazimo dalje na naš, našu sledeću vest, a to je objavljanje, o stvari ne bismo rekli objavljeno je, ali procurela informacija da Khal Drogo će glumiti Aquamena. Glumac Jason Momoa, verovatno poznat široj javnosti po ulozi vođe Dotraka u seriji Igre prestola, igraće u filmu Batman protiv Supermana koji stiže Zvezda serije Igra prestola igraće Aquamena u novom e, firmu o superherojima. Momoa će igrati u ostvarenju Zeka Snydera zajedno sa Benom Affleckom, Henryjem Cavillom, Gal Gadom, Jasem Eisenbergom, Jeremy Ironsom i Holly Hunter. Iako studio Warner Bros. zvanično nisu želili da komentarišu niti otkrivaju koga će igrati ovaj glumac, izvori bliski studiju otkrivaju da će u pitanju biti Aquaman. Ostaje nam da sačekamo i da vidimo. I poslednja vest koju smo vam pripremili, a to je ukoliko niste znali, Transformersi su stigli u naše bioskope, pa trebalo bi da budu poslednji. Četvrti deo, Doba izumiranja, a zvezda ovogodišnjeg Exit festivala, Skrillex, je zadužen za muziku u najnovijem nastavku ovog filma. Skrillex je u razgovoru za magazin Billboard takođe izjavio da radi na zvuku za film koji je stigao u domaće bioskope, ono Transformers, uz komentar da će to biti najluđi Skrillex zvuci koje je ikada pravio. Također on je dobio ponudu za još nekoliko filmskih projekata, najavio je da radi i na novim numerama sa svojim prijateljem DJ Diplom. Tako da nam ostaje da ogledamo film i da vidimo šta je to Skrillex uradio i da li je ta muzika zaista toliko dobro znamo da muzika iz prethodnih delova je veoma dobra, bar po mom skromnom mišljenju, ali vidjet ćemo. I dolazimo do našeg drugog i poslednjeg dela emisije, a to je film Gledali smo za vas. Ovoga puta za vas smo gledali film Kapetan Amerika Zimski vojnik. Kao i u eri pre prvog filma Osvetnici, Marvel Studio je u situaciji da treba da napravi filmove za svakog od superheroja koji treba da se pojave u nastavku spomenutog bioskopskog hita. Ideja je u suštini jednostavna. Na svakog superheroja moraju da utiču direktno ili indirektno posledice događaja iz Njorka. Na osnovu toga, svaki od likova treba da raste kroz zasebnu priču i da donese svežu filozofiju u već najavljeni drugi deo. Već smo bili svedoci da Marvel meša karte i da je treći deo Ironmana zauzeo mračnije viđenje Tonija Starka, slično onom koji isto imeni strip obrađivao 80. godina. A na sličan način, veoma loš prvi deo sage o Kapitanu Americi zamenjen je detektivskom pričom, punom zavera i intriga. Stiče se utisak da je najnezamljivijem liku u Marvel univerzumu baš ovo i trebalo. Ovo ostvarenje koje prikazuje kapitana Steve'a Rogersa, kog i ovog puta naravno glumi Chris Evans, kako još uvek pokušava da se prilagodi modernom svetu, a pored njega pojavljuju se već poznati likovi kao što su Crna Udovica, koju igra naravno Scarlett Johansson, Nick Fury, koga igra uvek odlični Samuel L. Jackson, kao i novi lik Alexander Pierce, koga glumi Robert Redford, i naravno Falcon, Anthony Mackie, koga glumi Anthony Mackie. Posle akcije spašavanja taoca sa otetog Shield broda, Kapetan Amerika je upoznat sa projektom koji će špionirati građane. Cilj ovog projekta je da predvidi ko će počiniti zločin pre nego što se isti izvrši i da tu osobu eliminiše. Međutim, Shield je korumpiran i sloboda građana u svetu u pitanju i samo kapetan može da se suoči sa reinkarnacijom neprijatelja iz svog doba. Ovo ostvarenje ostavlja ukus detektivskih drama i 70. godina prošlog veka, što je očigledno i bio cilj braće Russo, koji su e, režirali ovaj film. Iznenađujući okreti u priči će vas ostaviti na momente zbunjenim, ali na kraju funkcionišu sasvim lepo. Iako ovo nije prvi superherojski film koji u sebi obrađuje Orvelovsku ideju u špionskoj državi, ova premisa se jako lepo uklapa u suprotnost celokupnoj ideologiji glavnog lika. Izgleda da je borac iz drugog svetskog rata koji pokušava da svati etiku modernog sveta koja je na vrlo zanimljiv način prezentovana. Najbolji izbor je preispitivanje ideja slobode i sigurnosti, to jest koliko su ljudi spremni da se žrtvuju jedno zarad drugog. Možda najveća mana ove priče je lik po kome se ovaj film zove, Zimski vojnik. To jest plaćenik, koga tumači Sebastian Stan sa metalnom rukom, pored toga što ima određeni značaj za kapetana, nema praktično nikakav uticaj na radnju filma. Njegova priča uopšte nema dodira s etičkim preispitivanjem na koji se fabula i oslanja. Ono što deli ovaj film od akcijnog klasika je to što akcije ima previše, a njen kvalitet varira. Bar pola sata akcije bi moglo da bude modifikovano, eventualno izbačeno iz filma, a da se pri tome ne izgubi na napetosti i brzini. Dragulji akcije, kao na primjer scena automobilske jurnjeve na samom početku koja je jedna od najboljih akcijnih scena u Marvelovim filmovima, kao i fantastična koreografija u borbenim scenama na ulicama, sa, su razdvojeni bespotrebnim scenama eksplozija, lošeg pesničenja i prepumpanog američkog patriotizma što smo morali da primetimo. Takođe, kompjuterski urađena scena na nebu sa Falconom prosto oduzimaju dah i opravdavaju zašto je ovaj film snimljen u 3D, e, 3D tehnologiji budući da glumci su već upoznati svojim likovima, igraju ih već neko vreme, može se reći da i dalje rade svoj posao odlično. Robert Redford se savršeno uklopio u svoju ulogu i estetiku svog lika. Scarlett Johansson je dobila ovaj put malo veći prostor, ali krutost jednog lika joj nije dozvolila da iskoristi tu priliku. Najveći problem glume su možda sami dijalozi. Pisi su se izuzetno trudili da budu duhoviti, tako da se svaka konverzacija završava sa nekom kliše doskočicom što ume da bude jako naporno i primorat će vas da na zavidan broj kolutanja očima, tako da se izrazimo. Kapitan Amerika je mnogo bolji film od svog prethodnika i verovatno jedan od boljih Marvelovih filmova. Čini se da sve ono što nije uspešno realizovano u trećem delu Iron Mana uspešno je realizovano u ovom ostvarenju. Braća Russo, ubacivanjem elemenata trilera i drame, nisu proširili nisu e, proširili granice superherojskog filma, ali su ih svakako predefinisali. U svakom slučaju, ko voli ovakav tip filma ili ako ste gledali prethodni deo, volite ovakve akcijone filmove, svakako savjetujemo da pogledate ovaj film. To bi ujedno bila i poslednja informacija koju smo pripremili za vas u ovoj našoj današnjoj, pa možemo slovno reći kraćoj epizodi NXS projektora. Moje ime je Nenad, Hvala što ste bili sa nama naravno. Možete posjetiti i naš sajt za sve dodatne informacije anxesradio.com i naravno za sve ostale epizode ako ste propustili koje se nalaze tamo. A do nekog sljedećeg susreta budite dobro i zdravo, veliki pozdrav i čao čao čao. Get ready. NXS podcast.